Gure gomitarekin segitzen dugu erramezala ekainaren eh, hogeian izan zen, amar, amabost minututan, bere bidean ziren ustak suntxitu zituen orzantza, itxasu, espeleta, lekorne, baigori, eh, eremu desberdinetan, baina mugatuan, biper landak, baratze zainenak, maastien zango batzu suntsituz. Berrionta, iru biper ekoizlen artean, iru sei ekoizlek jasan dute kaskabara. Galderen artean da orain ekonomikoki kalte ordainak noiz, zonbat. Biper sindikatuko presidentea, gurekin eh, dugu, Pampi Olaizola egunon. Egunon. Eh, DDT mearekin eh, bildu baitzizte joen astean horren aipatzeko. Aipatuko dugu laster, baina bi aste pasadirelarik harri eh, erauntxi hori bildu duzuenetik. Zer egoeretan den zuen ustak, pentsiak, galetzen aldugu berdina? Ebe, bon, triste, <laughs> eranen dugu, egoera. Uh, ez gira den denak uh, egin berean unkituak izan, baina nala ere, eh, milioi bat landareti goiti ahunt uh, suntsituak dira. Uh, bos milioi landare dira guti gora behera landatuak aurten, milioi bat irureun unkituak izan dira, eta hoietan milioi bat uh, pasa ahunt uh, bara, galduak, eta beste batzu, bon, beha, bar batzu hautsiak edo hola, eta horiek emanen dute, oino, baina beste entzat, eh, nahi du euneko goia, gure usta, ze, sailaren ustan, eh, galduak dira ahunt. Eh, batzu lotu dira ziren landare gutiekin berriz landatzeko, beste batzuek aipatzen zuten berriz ere itea, baina hori uh, frango berant dauai uh, berriz abiatzeko, batzuek nahi zuten ala ere entxeatu, nahiz eta gero uh, buru ondarea, itzin ez biltzen hasi, baina bon, beti zerbait behar da eta gero aipatuko ditugun uh, uh, diru laguntzak ikusirik eh, behar da hobe dugun guti hori lotzea. Mm -hmm. uh, gaina erraiten ustak eta somatetan diren baina azkenean depeintzen du laborari bakotsak egoera desberdin bat jasandu bai, uh, eh, ala ere, eh, unkituak direnak, gehienak uh, frango unkituak dira. Uh, batzu dira gutisago, baina, uh, ara, uh, aipatu ditugun irurogoita sei horietatik, uh, ene ustez, ale, fite gaiteko, berroita amar uh, argunt unkituak dira, eta hoientzat uh, gal, bon, ara, biperarena urtengo, uh, erretan lak, kasik galdua dela, berriz muskilduko dira pixka bat, berriz fruitu batzu berbada emanen, baina hori segur dena berant, eh, galtzen ditugu ilabete bat erdi bi hilabete hain segur, eta gainera fruitu tipiagoak, eta ala, dena, dena txarra izanen da urtengo hoientzat gero bakizu laborantzan, eta hemen laborantza errikoian aipatzen da iniz dibertsifikatzea ere, mm. baina eh, bon, landare gintzan diren guziak eh, izan dadin gero uh, zuaitzekin edo beste barazki eta beste belarrak ere suntsituak izan dira, beraz aurten dibertsifikatuz ere eh, dena galdu eh, dena galdu da, eta nik pentsatzen ere askuntzari mendian ditugunak, uh, ardi batzu mendian ditugunak, gure inguruan adibidez, gure ardiek uh, udazken untan ez dute ez gaztain, ez, uh, ez kur, ez fitxik izanen, beraz ahunt galduak izanen dira, mugituko dira, beste olako kalte batzu dira, zerrakurak ere uh, erori dira, pizuarek hor uh, lapar batzu ziren tokietan eta denak lurrean dira, beraz uh, lan hainitz gehitzen da gainera uh, bastimendu eta beste aipatu gabe. Mhm. Bon, egoera... Larria emaiten du, la, emait, mintzatzen zarelarik, alere? Eh, ba, ba, ba, ba, eh, egoera, mm, bon, hainbat eh, aldiz errandut, olakorik ez nuen pentsatuko uh, bizitzea, ola, aipatzen da aldaketa klimatikoa, baina olako ba azuza, hemen nior saharenek ere gure auzoetan ez zuten olakorik ikusi, olako ba azuza pikor haundiak, uh, uh, niok ez zituen ikusi, eta hain luzaz ere ba azuza bizi izan dugu, pikor uh, eder batzu ikusi izan ditugu, sentimetrokoak eta baina hola tarteka eta minuta erdi bat edo minuta bat eta eta pasatzen zen hor eh, luza zira ondu eta askira ikustea bastimenduetan, otoetan eta holako irudiak hemen ez ditugu ikusi lagia da eh, hori uh, bizitzen duzularik eh, nik beste irudi bat eman dut iduridu urbileko norbait galdu duzula zenta hor zinez itzultzen zira etxerat eh, egun baten buruan edo ikuste duzu baduzu sentimendu hori dolutan zira. Galdu duzu zerbait biziki importantea, eh, ez duzu bere ala biztan dena kontzientzia hartzen zinez, bon, bai, uh, izitzen zira ikusten baituzu ba, dena galdu duzula. Baina, bon, hori da, dolu sentimendu hori zerbait importantea galdu duzula, guai, uh, bon, nik esperantza dut hilabete uh, batzu pasatzea eta berriz uh, ferdatzea bazter guzia. Erran behar da ere ikusi ez duten entzat, eh? uh, mendiak gure baserri gainetan eta uh, lajutuak dira iratzea gorritua da, iduridu lajazkenean girela, zuaitz gehienek galdu ituzte gaineko osto guziak uh, hala zinez irudia markagarria da uh, ez dugu behala antziko eta kezka horrekin bizituko gira haitik aitzina mm, eh, alde ekonomikoa aipatu behar dugu, eh, naiz eta dolu bat aipatzen delarik eh, alde ekonomikoak ba, zerbaitari nemaiten duen ondoan, e, eh, DDT emarekin bilduzizte, kalte ordainak eh, ikusteko, bat irudi hor beste kolpe bat e, etorri dela, espikatzen diguzu, azkenan zer kalte ordain posible den, kaltean arabera azkenean eh, kalkulatzen baitute? Bai, beste kolpe bat da, uh, eh, ala ere, uh, eh, piskat entrenatu eginen, bai nuen uh, aitzineko urteko idu, ere edua, uh, idortearekin, bon, hainitz gira baztertuak izan girela laguntzetatik, uh, erraiten da, iruetak batak ez duela unki, hemen uh, lapurdi alde untan, hainitz gehiago gira ez dugunak deusunki idortearen gatik, alta batzuek hainitz galdu dute edo hainitz gastatu gastatu behar izan dute gehiago uh, aurten eta jazko presioen gatik eta eskasarengatik gatik. Uh, behaz, baginuen usaia hori ez, ginela, ez ginola laguntza initzik uh, goitatu behar. Uh, lehen bazen kalamite agrikol uh, sistema bat, ekartzen zuena beti pixkat eta guti, baina baginakien zerbait izan entzela, uoldeak zirelarik edo beste, beste uh, arazo batzu zuzirelarik. Hor, uh, hainitz gira adibidez biperrean dena galdu duguna, eta badakigu dena galtzen badugu, eran nahi du ez badugu biper bat biltzen, uh, jasko irabazietaik euneko ogoia inguru ukanen dugula. Eh, dena galtzen badugu. Biltzen badugu piskat, erren nahi du eunka eh, kilo ba, gauza frango guti biltzen bat dugu, nik laguntza hori tipituko da uh, azkar. Beaz, zergatik, zenta, pentsatzen dute, huaiko sistema, eta gainera nik argunt uh, eh, desego kia txemaiten dut, deitzen dute hori elkartasuna, elkartasun fondoa edo lako zerbait. Eta da, galtzen bauzu dena, erdia eh, kondutan hartzen dute. Eh, erditik goiti laguntzen dute. Galtzen badut euneko bergoita bederatzia ez dut deus. Galtzen badut euneko eh, irurugoia badut laguntza pixkat euneko amaretatik goiti. Ernai du bergoita amaretik goiti den uh, zati horren zat. komplikatu da, eh, esplikatzeko. Mm. Baina guti gora bera dena galtzen baduta erdiaren eh, laguntza badut eta erdi hortan pagatzen dute bergoita bosta. Beaz eguneko eh, goita bia badut eh, laguntza bezala, dena galdu bezala kontsideratzen badut. Beraz, Hala, ahunt guti da, batzuk, pentsatu behar da, batzuek bakarrik bipera egiten dutela. Badituzte, jadanik sasoin astapena pasatua zen, eran nahi du, guai kasik uh, erraiteko maneran be, fruitua goitatzen ginuela. Uh, ereitea, berlandatzea, poteetan, gero landak prestatzea, lan onkailuak, uh, plastikak, plastika emaiten duten entzat, gero landatu, biper, uh, uh, piketak, uh, xareak emanak ziren, belarrak endua, diendea bil, uh, pagatuz eta beste, guai, guaitatzea zen uh, batez. Eta hortan emaiten da susa, hektaraka pentsatzen alda guti gora bera amar bat mila euro, ala, sortzi amar mila euro emaiten direla hektara batentzat eta hori guzia galdua da. Uh, badira maileguak pagatzeko etxalde gehienetan, uh, bada, ara, diende batzu pagatzeko eta beste. Hortako laguntza horiek agun ahunt guti dira, ez dugu eranen ez dela deus bainan ahunt guti dira eta batzuk eh, pentsatzen dugu ez dugula ez da beteko dosiera zenta memento batez aski dugu ere uh, emaitea irudi hori beti eske ari girela eta gainera uh, pasatzea dosier horiek ez dira bos minutuz betetzen, behar dira justifikatzai, uh, justifikagarriak behar dira uh, orenak pastu berrit xifre haitzineko urteetako sifreak batxe maiten, diru kontableak batzutan deitu behar eta beste. Ta hori guzia batzutan deus ez unkitzeko, bon, uste ut eh, aldiuntan uh, nik behintzat uh, eh, askidutala eta ez demurari galduko paper horietan. Mm, ez duzu beraz diru hori unkituko egian. Ez, ez du zinez erraiten dut, ez dut uste inen dutanik, zenta ez dut bat ere preziatzen ehm, egiteko manera, eta estatuak azkenean beste hainbat alogetan egin duen bezala, izan dadin elektrizitatearen zat, autopisten zat, batzutan aparkalekoen zat, dena privatizatu dute. Dirua ekartzen duen guzia privatizatu dute, hori autopolitiko bat da, eta hor, uh, seguruen, asegurantzen eh, esku utzi dute, gai hori ere, laborantzaren eh, kalte horien uh, gaia asegurantzeri eh, eskaini dute. Salbu, Era, eran behar da horrez iztela asuratuak, guztak ez dira asuratuak? Ara, eh, sistema hori, uh, importantea da eta antzi dute gaitea, sistema hori heldu da aseguratuak ez girelarik. Uh, aseguratuak balima gira, bai, kaltean uh, euneko irurgoi eta amar larogoiak asik unkitzen algin nuke. Baina, uh, eh, azken hilabeteetan eta azken urteetan, laborari batzuek nahi izan dute aseguratu. Uh, da lege berri hori, or, eh, kalamitatearen lege berri hori, uh, urtarilaren lehenian hasi dela, aurtengo historioa dela. Eta asegurantzek, erraiten daukute neguntan, erran daukute, E, ez, ez dugu bipera aseguratzen al. Beraz, badugu kasik eh, pena bikoitza erraiten den bezala, nahi genuelarik ere erren digutetzela posible, eta guai estatuak erraiten dauku, frango guti ukanen dugula, ez paikira aseguratuak. Beraz, zer gulertu hortan nik ez dakit, ez dakit helduen urtean ere egia erraiteko uh, aseguratuko nahi zen ikusi behar baita presioa, presioa balimada bors 6 mila euro urtean behar bada pentsatuko dut, obedera arriskuan bizitzea, Eh, gero ikusiko ere, behin gertatu da olako kalte gaitza, Nik oino, uh, ara, baikortasun biskat nahi duta txiki eta pentsatzen dut ez dutala nere bizian berriz ikusiko. Baina bon, bi urtetaik gertatzen bada, segur da, galdera frango pausatu beharko ditugula gure buruari. Baikortasuna txikitzea, laire, laborari zarelarik gaur egun, uh, zaila da, aldaketa klimatikoa jasaiten duen lehenetan zaizteala ere, uh, ba, egitarrak elikatzen dituzten horiek zaizte ere, geroari begira galdera egitea zaila da berdin, uh, nola ikusten duzun gero hori edo? Bon, be, irudi bat berritze emanen dut. Nerezat lehenaldia da, eh, pentsatu dutala ez dutala nahi nire aurreko hori bizitzea. Uh, eh, Oai arte ez olakorik, eh, bon, ba no beti esperantza, ofizio hori izigarri maite dut eta beti defendituko dut. Baina horra, Bon, beltza ikuste duzu zure aitzinean nola egin, baditutzu maileguak pagatzeko, baditutzu etxe bat edo jatekoa eta hilabete guziz badira karguak eta hor ikuste duzu zure diruiturria kolpez eh, agortu dela. Mm nola egin, eh, beti bada esperantza nik nire pertsonalean dibertsifikatuko nuen, dibertsifikatu nuen, badutek bat sagar suntxitua izan dena, fruituz mete, mukurru betea zen, uh, ardiek ere jasan dute, haien dianari iturri uh, uh, da ere, zer gehiago gaztainekin egiten ditut produktuak gaztainik ez dut, Hala, nire ideia guziak hor ba, ez dute gehiago balio guziak. Eta Beraz, ala, uh, baduzu, bon, galderazko puntu frango orain, ara, nik beti, bai, baikortasuna errandut ere DDTM-eko emazte er, errandakotet, bak, izue ofizio untan, Ez dugu amor emaiten, eh, gure lana da zerbait sortzea, ekoiztea, hori da gure, gure argia pixka bat hor eh, beti animatzen gaituena. Beaz, lotuko gira beti zerbait inen dugu, ez da urtea arrund fini, entxatuko gira ala ere berant izanik ere zerbait egitea. Hori baita gure azkenean gure motorea, gure harima. Beaz, bai, biztan da, berdela bai korizan eta pentsatu, nik espeantza dut, ez dela amar urtetaik ere olakori gertatuko eta ebe pentsatuko gira aski azkar izaiteko, be hori jasaiteko, eta berbada oino beste gauza batzu pentsatuz, ez dakit zer, baina pentsatuz beti. Erritarrak eh, ingurunea motore izaiten alda, berdin? Bai, baba ba, hori bon, izigarri preziagarria da eh, izan ditugun jadanik sustengu eta ez hitzak bakarrik jende batzuk eh, mm, hitzak ertzen dituzte, bero egiten dutena bihotzean, baina beste batzu sobera mintzatu gabe etorri dira eh, laguntzen dute badira jestu biziki biziki unkigarriak, hori hori biztan dena oien zatere ez duzu amore maiten al. bai, biztan da inguru, inguruko jendea eta gizarte hori eta ba, Ba, bon, ez dut erranen, nik ez dut maite erraitea uh, elikatzen zaituztegu beraz errespetatu. Iten dugu gure ofizioa, beste hainbestek egiten duten bezala, eta hori maite dugulako egiten dugu. Eta bai, ondorioa da diendeari jateko emaiten dugula, baina aier esker ere bizigira, beraz, hori nik uste dut, bai, motori zaiten aldela diendea, eta sustengu hori, bon, be, nik ez dut sekulan ahantziko, eh, entzun itzustan hitzak eta begiradak eta dena, jendea zinez unkitua, eta beraz horrek bai, emaiten dautzu oino indar gehiago segitzeko. Pampio Laizola, biper uh, sindikatuko presidentea beraz uh, gurekin uh, ginoen goizunta, mire esker. Mire esker zuri.